Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ՝ նորից աղբահանության մասին։ Աշխարհում ավելի լավ տեղ, քան Արցախն է, չկա։ Ստեփանակերտցի կանանց խոհերը Այժմ այս ամենի մասին մանրամասը։ Սանմակրում պետական ոչ առևտրային գազམ་ակերպության ավտոպարկը շատ վաղուց թարմացման, ինչպես եւ համալրման կարիք ունի։ Մարտին տեղացած աննախադեպ առաձյունը վերստին հիշեցրեց, որ նոր առանձնապես ձնամակրիչ տեխնիկա ձեռք բերելը անհրաժեշտություն է էլ կար այդ հարցը։ Եղիշե Մանգասարյան, Սանմակրում կազմակերպության տնորեն։ Բայց այս տարի մարտ ամիսը ապացուցեց, որ իրականությունը սա է։ Որ դա անհրաժեշտություն է։ Այո, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամեն ինչին, բայց արդեն պետք է հասկանանք եւ ինչ հնարավորություն ունենք, ասինքն ունենք հնարավորություն դա գնել, թե չէ։ Մանավանդ այս ժամանակաշրջանում էլ այսքան հոգսը նրանց պետության վրա, կառավարության վրա, քաղաքապետարանի վրա, չգիտեմ ես ոնց կարող այդ հարցը լուծի, բայց բոլորը տեղյակ են եւ մտածում են դրա մասին։ Հարցն անունակամ պետք է հստակ փոխիս լող, այսինքն պետք է հասկանաս, որ սա պետք է փոխվի։ Եղածը, այս մեր եղածը ինչ կա, Քաղաքապետը աջակցալա, սախ տեխնիկեքը, մենակ հոտություն մաքրել ինչի։ Պարոն Մանգասարյան, մի քանի օր աղբահանում չի կատարվել, վաճառը ո՞րն էր։ Ճիշտն ասած, աղբանումը երկու օր չի կատարվել, դա տենս չի։ Որոշ տեղեր ոչ թե երկու օր, այլ 3-4 օր հետո։ Մասսայական, ասենք, քաղաքը, որտեղ հասանել է ավտոն, որ կարողանում էր մոտիկանալ, դա կատարվում է։ Իսկ մնացածը մենք եւ զուգահեռ մաքրում էինք, բացում էինք մեր տեխնիկաների ճանապարհը, որ հնարավորություն ունենան աշխատել ու մենակ դա չի եւ խնդիրը դառնում է որ այդ աղբը պետք է տեղափոխվեր աղբանոց երկրորդ ինչ խնդիր ճանապարհի երկրորդ օրը տրամադրել են մեզ գրեդեր տեխնիկան Սեփանակերտից միջև աղբահանոցը մեր ճանապարհը բացել են եւ սկսել աշխատել։ Այո։ Ձեր մեքենաները բենզինով են աշխատում, թե գազով։ Գազը որ անջատել են առաջի օրվանից, մենք մի օրում սաղ փոխել ենք բենզինի վառելիքի վրա ենք սկսել աշխատելը այսօր էլ որ գազը տվել են, մտածում ենք նորից գազը անցնենք, թե թողենք։ Վստահ չեք, թե որքան կտևի։ Այո, որտե դա խնդիր է, 1 ժամում կամ 5 րոպեում չես կարողանում դու նորից ձևափոխել ժամանակա պետ, բայց աղբը ժամանակը չի սпасում, պետք է աշխատել։ Այսօր քաղաքում մենք լրիվությամբ սա աղբը հանել ենք։ Խանոմա հունի սովորական գրաֆիկով, սովորական գրաֆիկով, սովորական գրաֆիկով աշխատանք կատարում։ Դուք երբ 1 տարի առաջ ստանձնեցիք կազմակերպության տնօրենի պաշտոնը, գաղափարներ ունեիք, որ պիտի իրագործեիք։ Նշել եք, որ աշխատանքի կազմակերպման, աշխատանքի ոճի մեջ փոփոխություններ եք ուզում անել։ Ինչ եք հասրել իրագործել այս ընթացքում։ Այսօր դրական արդյունքներ կան նայում են, որովհետև դեսօր տենց խնդիր չունենք, որ մեր հատուկ տեխնիկան աղբա հանելու կամ հավաքելու գնաց, չհասավ կամ բան սաղ, մենք վերահսկում ենք on-line ռեժիմով վերահսկում ենք։ Մինչև այդ չկար։ Մինչև այդ չկար, այո, վերահսկում ենք։ Իսկ մնացածը ինչ գաղափարներ կա, այնա պատվիրած անոր, ասինքն նոր աղբա արկղները պատվիրած, Խնդիրը նրանում նա, որ այսօր մենք ինչ ուզենք անենք, հլը առաջի հերթին մեր երկրի խաղաղության հարցն է։ Այսօր տենում ենք ինչքան խառը վիճակ է, ոնց են պայքարում մերոնք ինչա։ Այսինքն մեր գաղափարները մենք ինչ ուզենանք իրականացնել լրիվությամբ կախված է մեր երկրի խաղաղության հետ այն ինչ ֆինանսների հետ է կապված կարելի է հետաձգել, բայց այն ինչ աշխատանքի կազմակերպման, աշխատանքի վերահսկման հետ է կապված կատարված է։ Դա կատարված է տեղահանվածների, ներքին բռնի տեղահանվածների հաշվին Ստեփանակերտի բնակչության թիվն աճել է եւ Սանմակրում կազմակերպությունը այդ ժամանակվանից կանգնել է խնդրի առաջ, որովհետեւ ավելի շատ աղբ է կուտակվում, ունեցած հնարավորություններով դժվար էր ժամանակին կազմակերպել աղբահանությունը։ Սա արդեն կարծես սովորական վիճակ է ինչ որ նոր բան մտածել եք սկզբնական շրջանում իհարկե իհարկե բնակչություն ամբռնումով էր մոտենում այդ խնդրին, բայց հիմա չեմ ասում դա անհանդուրժելի է, այնուամենայնիվ պիտի մտածել, եթե միջև կեսօր մեքենաները երթեր էին կատարում, հիմա ավելի քիչ ժամանակում հասնեն տեղափոխել աղբը։ Ինչքան էլ ուզում ավեր քաղաքը մելինիս, կա ժողովրդի քանակ եւ կա Յաշիկի քանակ դրանց, այսինքն մի յաշիկը հաշվարկում են քանի բնակչի։ Խնդիրը առաջացել է 21 թվի փետրվար ամսում։ Մարտ ամսի վերջերքին մենք արդեն այդ խնդրի լուծումը տվել ենք, այսինքն իմացել ենք որտեղ են տարանված բնակիչները բնակվում, որ թաղամասերում, այնտեղ մենք ավելացրել ենք մեր աղբար գղմերը։ Մեքենաներն էլ արդեն ոչ թե աշխատում են 1 կամ 2 երթեր վրա, այլ օրը 3 երթ աշխատում։ Ինչև այսօր էլ տենց էլ աշխատում։ Բայց ըստ նորմի միջև ժամը քանիսը պիտի աղբը հանված լինի։ Աղբը հարթակները։ Տենց բան չկա, որ աղբը հա։ երբ հանված լինի, օրվա մեջ էլ կարող աշխատեք։ Նորից ինքը տալիս է, որ 8 ժամ մարդ պիտի աշխատի։ Դու ինքդ ես կարգավորում ոնց անես, որ ժամի, որտեղ ինչ։ Տակ եղանակներին բնակչի համար տհաճ է անցնել աղբահարթակների մոտով մանավանդ աղբարկղերը բաց են, կափարիչ չունեն։ Երևան քաղաքում էլ կա դրած, բայց կափարիչը ոչ մի ժամանակ փակված չի, որովհետև ոչ մի քաղաքացի ձերքով չի կա բացի աղբակցի մեջ։ Դի դե հասկանանք, որ ռեալ է այդ ֆակտը։ Իսկ համարվա շրջանին ելի փաստանում ենք աշխատել Բայց այսօրվա վրա մտածում ենք իրիկուննա երկրորդ հերթ աշխատացնել, առավոտյան ժամերին միջև կեսօր դա չկատարյա։ Բնակիչը առավոտյան աշխատանքի գնալիս արդեն աղբարկը առավոտվա դատարկ լինի։ Այո, իսկ իրիկվա պահը, որ պետք է աշխատվի, դա արդեն 6-ից հետո, ժամը 6-ից հետո արդեն երկհերթ է հա։ կազմակերպելու աղբահանությունը։ Պրակտիկում մենք դա իրականացրել հա։ ենք, շատ լավ էֆեկտ է տալիս։ Անցած ամռանը Հիմա էլ ենք արել, շատ լավ էֆեկտ է տալիս ու ապացուցել անա, որ արփախը միշտ մաքրան է։ Մայրաքաղաքն է եթերում։ ռուս-ուկրաինական պատերազմը Ադրբեջանի համար հարմար շրջան է դիմելու սադրանքների, հոգեբանական գրոհի, հրահրելու տեղային բախումներ։ Հակառակորդը սկզբում բարձրախոսներով սահմանում ապրող բնակիչներին, այսպես ասած, մեծահոգաբար հորդորում էր թողնել տները, այգում ու դաշտում աշխատողներին սպառնում էր, գրակում էր, նույնիսկ ականանետ էր կիրառում։ Ի վերջո նախարդախությամբ տիրացավ Փարուխի վարչական տարածքի մի մասին, որը նոր էր անցել ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ, քարագլուխ բարձունքի որոշ հատվածների։ Այս ամենը մի նպատակ է հետապնդում՝ մի բուր դարձած Արցախը հայաթափել, խոճապի մատնել մարդկանց, որպեսի հեռանան երկրից։ Ինչ խոսք, հերացողներ եղել են ու կլինեն, սակայն նրանք, ովքեր մնում են, դիմադրելու են, պայքարելու են ոչ վերջ։ Պայքարելը արյամբ սփագործված այս հողի գին կարչելն է, իհեջուկոց տշնամու արցանելը, տուն կառուցելը, ուսում առնելը, բանակի մարտունակությունը բարձրացնելը, զինվորին ու զինվորականին արժանիորեն գնահատելը, պետությունն իմաստնորեն ողջախոհությամբ ղեկավարելը։ Արցախում բոլորն են խաղաղություն ուզում, բայց ոչ սեփական արժանապատվության նսեմացման դիմաց ինչ էլ լինի, աշխարում ավելի լավ տեղ, քան Արցախն է, չկա։ Ստեփանակերտի կանանց խոհերը Շատ լավ է, եթե խաղաղություն ունի, ապրենք։ հա։ Դժգոհ ենք, պենչոնեք, շերը կա, կենը կոտելիկա օտոմը։ Ինը աշխատում ով հա, փախցեն։ Գավարան հա։ հետ են չեն գրել, գավարան վարսոված մարդ մնաց, գիտավար են տենիգացան տենիգացա։ Սեքան արվաստանյութ են տովոր պենեն ալացած, դու ես քավջում, արդեն ասնակ խաղե, իգիոտ է շինելի։ Հողամաս մշակում եք ձեր հողամասը։ Նա ծլանում եմ։ Մենք անում ենք։ Իմ ամուսինս օրինակ անում է։ Ես մենաջերն եք ցանում։ Ամեն ինչ չեմ օգտվում շատ։ Լոբի, կարտոշկա, բանջարեղեն տարբեր տեսականի։ Ձմեռը օրինակ կանաչեղեն ինձ լենապարնիկում։ Այնքան վեր է ցալաֆանա փակած տակ չկա, մեջը բան չկա։ Այնքան վեր է կանաչին լելա, սամիթը, սոխը, գնձումնձուկ։ Ամեն անգամ տանում գրծատը Կլարխանով այս մաշլավոտակը։ Ես հա։ իրան ապսալ, սամետ ապսալ, պրան լավ ծասկած եմ երսած եմ երս օգտվելիս։ Այնա տոպ ալծած, տոպ նոն տակես ես ասվել մին ժնգալով հասպյան թողոնի կաղատանը թխեին ալծած։ հա, Ծարերեն ունեմ, ջանջել եմ պահում։ Տեղափոխելու հարկ չի լինում փետակները։ Չէ, տեղափոխում չեմ դինա։ Ամբողջ տարին, ամբողջ հա։ տարին ստեղա, մաշին չունեմ, ինչա տեղափոխում։ Բայց լավ բերքի։ Դե Մորը շատ մաքրումը վրա, գոհում բադի ասեմ հավեր, շորացեմ կար շատ բերքյուր ունեմ, բայց նորմալ ալի։ Մորը խոխեն կողքն պերալան մեղրն ծախալանդեղ, ասան ստեղն դերն տասանին ամուզելոն է, կասան բաց եմ մեղր շտ, տա Ստեփանակեր տասան զիրեց ծողոտել։ <laughs> հա, Դե Ստեփանակեր տա խոխացով տասան, հա, Ստեփանակեր տա մեղրը։ Ու պատկերացրու հու ուրիշ մեղր ալա տունելիս, եթե իմ անտար ալելնանա տանում չի։ Քնալը տեղ չունենք։ Ոնց ունի լավ ունի պիստեղ կնան։ Շտեղ քինա, մեր հոտելան քրշում հերգնակ։ Դե չէ, քինել ասում չուն քինենուք։ Ունուք ստո։ Իբր այս Ուկրաինա, Ռուսաստանն դա վիճակ, մնե վարը թողեցեն կացեն։ Էս ամեն կիլանում կալանկալու, տամ ինչն ունա։ Դիչի վախրո մեր օրինակ էտի ես վեքեցալում խոքերում կարակեցա հենգախ չգնուլ ալիսներ։ Դիմեր կուճի խոխած, իմ ախպոր թորնիկը լող մեր մածերը մնացավ ու քեցանք աղբերս ծառայմա, աղբորս տղեկ ծառայմա, ամուսինս ծառայմա, պապասես տղ։ Լող թողան կեցասան, ենկուջ երկու տարեկանին դար դին պիտի քինաս մի մոցին իրանց գխեն։ Իմրա քորտոնում կեցալդի չի վերում, բայց դե մինալի ամե մարդուս վերածա իրան տանում։ Մեր եկա ունտը սահիլի կոտրազներ դերցին եկցալիլի, մինչև ամուսինս գյա, այդ հիլինի մախպորտան ամպիրիկցի յուրինք ստիլ լող կոտրացել էր աղբորոս տղան եկալա մեջավը ցալաֆան տխա ասալանի մտող բենչլի ինիհակ ինչև եկան գյուղք լավ գրեվը վնննրալ երկորից հետո ես ստողնել միս վեկալում ստոմ տղամարդի քնել էր մինակ սան եկաս ինչեն սան տոնուսը ծիկատամ ես կարում չում դեկինը Այդ քեզ օտել, այդ քեզ գնալ, այդ քեզ ազատություն, ախր մինեն չդեղ մինեն վաստե դե կտոնոտա հոնց թողիս քինս վերջի վարիանտ ախր խոխե դարդին տիսուսկա բայց մինչև սալն կերևան աշկրեստի տարածել են քալացիկլը զանգապրելյան նալի ետք տռում էսա քինան գորիս քինան մինտը բայց տռնուչ ոնց ոզմզա կտոմ ցիկատ ես պատկերացնում չունեմ ժողովուրդ վեր տոնն կուրցրա խոխային կուրծրա, տոնուն կուրծրա, այն անե մեր խնամին էլ դի։ Տոնվան արակյամը խոխ։ Տղա զողվալա հեդրուտ։ Հեդրուտ հեցիա։ Մենք էլ տոն 92 թվին տղան զողվալա։ Մենք էլ սե տոն տղլող կուրծրալա, եկա գիդում չուն։ Բերան իմ տոնուս մենք այն որ կացալա յուրգուննեն ակամ։ Քինամա աղջիկյանո տոն մեր հարտնանա։ Մոծ ընտանիքն իմ ախբերել ախր հնարավոր հա։ չի։ Քյամոն մի ժամ, երկու ժամ խոյեն ծորնիկ, թորնիկ, ուրեն ազգցնում ետքեմ։ Մի մոմետ է պատկերացնում, ես ասում խոքս կպկս։ Ես ես յուրանք, յուրանց ուժը, դա ինչ ուժալի մեր տմանը, դիմադրումը։ Մենք աշխարհի կենտրոնը ստեղ աշխարհի կենտրոն։ Աստված տա, ես պեն չեմ մսել։ Աշխարհն է հա տալող, պայքարում կշտեմ տիպը հենքենա։ հա։ Ես կենան եմ երվարիչը գիդում չում։ Վեջ խոսում ավիշ պենանու, ախպերենա Ուկրաին, հա, Կիև։ Տվելն չեն ընդա։ Ախպերը հենք խավը են անդող։ Ինչև կռեմ նայել էր շտանց, քե ցալանդը գործա, մնացանդը։ Մենք կարմ չճարի ախպորը։ Լավ տղ չկա։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի ապրիլի 8-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։